الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دراغا براتشو cijenine sestre, dragi vjernici i vjernice, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danas ćemo govoriti o trećem temelju imana, o trećem temelju vjerovanja, to jeste o vjerovanju u Allahu ve Đelešanuhu poslanike i vjerovjesnike. Naime, dužni smo kao vjernici u Allaha Đelešanuhu vjerovati da je Allah Đelešanuhu poslao svoje poslanike ljudima i vjerovati u sve njih poimenice koji su spomenuti u Kur'ani Kerimu ili hadisima poslanika sallallahu alaihi ve selleme i u one koji nisu spomenuti ako je Allah Đelešanuhu poslao raznim narodima čiji broj ne zna niko osim njega Đelle Đelaluhu. Allah Đelešanuhu kaže وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْتِلُونَ I prije tebe smo poslanike slali, o nekima od njih smo ti kazivali, a o nekima ti nismo kazivali. U drugom ajetu Allah Đelešanuhu kaže Inna arsalnaka bil haqqi beširan wa nadira wa im min ummetin illa khala fiha nadir Allah Đelešanuhu kaže poslaniku sallallahu aleyhi ve sellem Zaista smo te mi poslali sa istinom da dobre vijesti donosiš i opominješ. I nijedan narod nije bio, a da mu nismo poslali poslanika, opominjača. Dalje Allah Đelešanuhu kaže, Wa li kulli ummetin rasul svaki narod je imao poslanika. Iz citiranih ajeta se jasno vidi da Allah Đelešanhu iz svoje milosti nije ostavio ni jedan narod, a da mu nije poslao poslanika odabranog među njima koji je dostavio Allahu Đelešanhu poruku i uputstvo za njihov život i njihovo ponašanje na ovom svijetu. Allah Đelešanuhu u Kur'anu spominje 25 poslanika njihovim imenima. To su Adem, Nuh, إدريس صالح إبراهيم هود لوط يونس إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف أيوب شعيب موسى هارون اليسع ذو الكفل داود زكريا سليمان إلياس يحيى عيسى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين neka je Allahova dželšanuhu milost i njegov salavat na njih sve. Oni su spomenuti u više ajeti Kerima, na jednom mjestu u Kur'ani Kerimu, u jednoj suri, u suri Al-An'am, Allah Đalšanhu spominje 18 poslanika po njihovim imenima jednog iza drugog. Kaže Allah dželle Đalešanuhu, tilke huđetuna atejnaha Ibrahima ala qaumihi narfa u darađatim man neša, inna rabbeke hakimun alim. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين أوفا آية دكلي وأوفي سوري سبومينيو 18 إمينا بوسلانيكا كوي الله جل شانه بوسلاو raznim narodima i u različitim vremenima. A isto tako i ostali od 25 poslanika se spominju u drugim ajetima i na drugim mjestima u Kur'ani Kerimu. Što se tiče onih poslanika koje je Allah Đelešanuhu poslao, a koje nije spomenuo po njihovim imenima, mi smo dužni da u njih vjerujemo. Dakle, da vjerujemo da je Allah Đelešanuhu poslao poslanika svakom narodu, iako nas detaljno o njima nije obavijestio, i da ih je bilo puno. Mi nemamo detaljnih podataka o tome, dakle, Kur'an i hadisi poslanika, sallallahu alaihi selleme, ne govore o broju tih poslanika, ali znamo da ih je bilo mnogo, mnogo, jer je bilo puno naroda koji su kroz historiju prošli, a svima je Allah Đelešanuhu slao svoje poslanike ono što znamo iz ajeta i vjerodostojnih hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme jeste da se od spomenutih poslanika posebno ističu petorica koji se zovu ulul azm dakle posebno odlučni posebno odabrani poslanici to su Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed sallallahu alejhim Naime, Allah Đelešanuhu kaže وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا Ispomeni kada smo mi od poslanika uzeli ugovor, uzeli obećanje od tebe, Nuha, Ibrahima, Musa, Isa, sina Mirjaminog i to obećanje, taj ugovor posebno potvrdili. Dakle, to je taj poseban ugovor kojeg je Allah Đelešanhu uzeo posebno obećanje, posebna prisega koju su mu dali ovi pet poslanika koji se nazivaju Ulul Azm posebno odabrani. Zatim je bitno znati da smo dužni vjerovati da je Allah Đelešanuhu poslanike slao sa jedinstvenom porukom, da su svi poslanici i sve objave koje je Allah Đelešanuhu preko njih slao sadržavale upute ljudima za njihovo ponašanje u životu na ovome svijetu, način na koji će steći Allahu Đelešanuhu zadovoljstvo i nagradu za svoja dijela na ovom i na budućem svijetu i konačno završiti u džennetu. Allah Đelešanuhu kaže وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون Allah Đelešanuhu kaže, mi smo poslanike slali samo da opominju, da donose radosne vijesti i da opominju ljude. Pa oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, oni neće strahovati i neće tugovati. Dakle, oni će biti spašeni. A što se tiče onih koji ne budu prihvatili Allahove Đelešanuhu riječi, ne budu prihvatili objavu koji je slao preko svojih poslanika, ne budu vjerovali o Allahove Đelešanuhu dokaze, njih će stići žestoka kazna za ono što su činili. Isto tako dužni smo vjerovati da je Allah Đelešanuhu sve poslanike poslao sa jednim istim glavnim ciljem, a ta je da ljudi preko te upute ostvare istinsko obožavanje Allaha Đelešanuhu da uspostave njegov zakon u svim segmentima svoga života na ome svijetu. Allah Đelešanuhu kaže وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Prije tebe ni jednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili, nema Boga osim mene, zato se meni klanjajte. Dakle, poruka, glavna poruka svih poslanika, svih objava je bila da se samo Allahu Đelešanuhu trebamo klanjati, da samo njega možemo obožavati i samo njemu ibadet činiti. To je veoma važno da znamo da su sve objave i svi poslanici u suštini bili jedno, pozivali istini, pozivali vjeri u Allaha Đelešanuhu, jednog jedinog i obožavanju samo njega. A što se tiče konkretnih propisa kojima je Allah Đelešanuhu zadužio određene narode, oni se razlikuju od objave do objave, od poslanika do poslanika. Ali suština svih objava jeste ista i zato slobodno možemo kazati za sve poslanike od Adem a.s. do zadnjeg Muhammeda sallallahu a.s. da su oni svi bili muslimani, da su svi bili monoteisti, obožavali i pozivali u obožavanje samo i isključivo svešnjeg Allaha Đelešanuhu. Zato jeste Allah Đelešanuhu rekao da će biti zadovoljan samo sa islamom. Allah Đelešanuhu kaže وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ A onaj koji bude tražio drugu vjeru mimo Islama, ona od njega neće biti primljena i on će na sudnjem danu biti od onih koji su propali. Šta smo to, draga braćo i cijenjene sestre, dužni i obavezni prema poslanicima? Dužni smo da vjerujemo u sve poslanike koje je Allah Đelešanhu poslao različitim narodima i u razna vremena i dužni smo da ne pravimo razliku među njima. Dužni smo vjerovati da su svi oni bili iskreni, dobronamjerni, da su do kraja korektno i u potpunosti izvršili svoju zadaču, svoju misiju kojom ih je Allah Đelešanuhu zadužio. Allah dželle šanehu kaže Inne alladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bejna Allahi wa rusulihi wa yakuruna nu'minu bi ba'dim wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidu bejna dhalike sabila ulaike humul kafiruna haqqa. Allah Đelešanuhu kaže, zaista oni koji u Allaha Đelešanuhu ne vjeruju i u njegove poslanike i oni koji žele da naprave razliku među njima i kažu mi vjerujemo u pojedine, a u pojedine ne vjerujemo, oni su zaista istinski nevjernici. Zatim smo dužni, braćo i sestre, vjerovati da je svaki poslanik, kao što rekoh, pored toga što je bio pošten, iskren, dobronamiran, u potpunosti svoju misiju izvršio. Zbog toga što je to tako, dužni smo da im u potpunosti budemo pokorni. Allah Đelešanuhu kaže Men yuti'ir rasule faqad ata Allah Onaj ko bude pokoran poslaniku, on je pokoran Allahu. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا a onaj ko se okrene, ko ne prihvati Allahu u Đelešanuhu uputu, pa mi smo te poslali samo da im uputu preneseš, a ne da ti nad njima bdiješ. Dalje kaže Allah dželle šanehu: "Vema arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwaban rahima." Zaista smo te mi poslali da ti se ljudi pokoravaju Allahom dželle šanehu voljom i njegovom odredbom. Zatim smo braćo i sestre dužni da čvrsto vjerujemo da su svi poslanici bili najpotpunijeg morala i najboljeg dijela, da su se najbolje ponašali, da su bili najiskreniji prema Allahu Đelešanuhu i najkorisniji članovi zajednice u kojoj su živjeli. Zato što ih je Allah Đelešanuhu obdario tim osobinama i odlikovao u tome nad ostalim ljudima. I više od toga, svevišnji Allah Đelešanuhu je sačuvao poslanike od svih većih grijeha, od laži, od prevare, od tajenja objave, od zakazivanja na tom planu i tako dalje. Čak i od malih grijeha, iako se desio poneki od manjih grijeha, grešaka, od strane poslanika, alaihim salavatullah, to je bilo neznatno u odnosu na njihove zasluge i na njihove pozitivne osobine koje su posjedovali. Kao što je, na primjer, slučaj sa Adem, alaihisselamom, koji je okusio vočku koju mu je Allah Đelešanuhu zabranio. Isto tako je bitno znati da i u tim greškama Allah Đelešanuhu nije ostavljao poslanike, nego ih je korigovao, nego ih je ispravljao i nikada se te greške nisu mogle protumačiti kao nešto u čemu treba slijediti poslanike iako do njih dođe. Nama svima su poznati slučajevi u kojima je Allah Đelešanuhu sačuvao poslanika sallallahu alaihi selleme još prije objave od grijeha. Jedan od takvih slučajeva je bio kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme zajedno s drugima čuvao goveda nedaleko od Mekke i kao što je bio običaj pastira tada da ostave jednog od njih kod stada, a oni odu na veselja, na proslavu, kako bi to mi kazali danas na igranku ili na svadbu, je li Tako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike krenuo s njima i Allah dželle dželešanuhu je dao da kada je došao na mjesto odakle je malo čuo zvukove tog veselja, te muzike, da je izgubio svijest i da je došao sebi tek nakon što su ga njegovi drugovi ponovo vratili na mjesto odakle je pošao. Tako je Allah Đelešanhu sačuvao poslanika sallallahu alaihi sallame u tom momentu kada je on bio krenuo da učini grije. To su sve vidovi Allahove Đelešanhu posebne pažnje, posebne pomoći odabranim ljudima koje je učinio uzorom drugima i koje je učinio najboljim među ljudima kako bi bili dostojni emaneta zadaće kojom ih je Allah Đelešanuhu zadužio i koju su oni na najbolji način izvršili. للغني الحق يحضر ودليل الافتقار للغني الحق يحضر وتفكر Iz ajeta Allaha Đelešanuhu razumijemo isto tako da su svi poslanici bili muškarci. Allah Đelešanuhu kaže وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Mi smo prije tebe slali samo ljude i objavu im davali. Pa pitajte one koji znaju ako vi ne znate. Veoma je važno u svemu ovome znati i to da Allah Đelešanuhu nije podario poslanicima ništa što nadilazi okvire ljudske naravi. Naime, oni su bili ljudi iz naroda kojima su poslati, oni su jeli, pili, hodali, spavali, sjedili, smijali se, razgovarali, ženili i tako dalje. Dakle, jednostavno su posjedovali sve normalne ljudske osobine koje su posjedovali i njihovi su narodnjaci kojima su bili poslati. Čak i više od toga oni su isto tako bili izloženi i patnjama, i bolestima, i smijavanjima, i svemu onome što je poznato nama, a što su poslanici u svom davetskom vijeku doživjeli. Allah Đelešanuhu kaže وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ Zaista Muhammed nije ništa drugo nego samo poslanik kao što su bili i poslanici prije njega. Efa immate au kutilan qalabtum ala aqabikum. A zar ćete vi, ukoliko on bude ubijen ili umre, otići na stranu, zar ćete se odmetnuti od pravoga puta? وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرَّ اللَّهَ شَيْئًا A onaj koji to učini, on Allahu Đelešanuhu nikakvu štetu neće nanijeti. وَسَيَدْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ A Allah Đelešanuhu će nagraditi one koji su zahvalni. U drugom ajetu Allah Đelešanuhu kaže وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون وكان ربك بصيرا Mi smo prije tebe poslali samo poslanike koji su jeli hranu i hodali po sukovima, po pijacama, po čaršijama, dakle وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ I jedne druge smo učinili iskušenjem, hoćete li se strpiti? وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا A zaista Allah Đelešanuhu sve to vidi. U Kur'anu Kerimu Allah Đelešanuhu ovo posebno ističe kada je u pitanju Isa a.s. koga su kršćani proglasili sinom Božijim, pripisali mu dakle osobinu božanstva. Allah Đelešanuhu kaže Mel Mesih ibn Marijama illa Rasul kad halet min qablihi Rusul wa ummuhu siddiqa kana jakurani ta'am unzur kejfe nubejnu lehum ajati thum manzur anna yufakun. Isa, sin Merjemin, je bio samo poslanik, kao i ostali poslanici koji su prije njega poslati. I njegova majka je bila čestita, čedna. Njih dvoje su jeli hranu, dakle bili obični ljudi, dakle bili ljudi kao i vi. Undur kejfenu bejnu lehum ajat. Pogledaj kako mi njima objašnjavamo i dokaze donosimo, a zatim pogledaj kako se oni okreću, kako ih ne prihvataju. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme za sebe kaže: u jednom dužem hadisu walakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju nisa poznatom slučaju kada su trojica došli pa mu iznijeli svoje prijedloge, svoje vizije života na ovom svijetu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio: "Ja sam najbolji među vama, ali ja postim i mrsim, klanjam, ali se i odmaram i isto tako ja se ženim." Dakle, to je jedna velika činjenica da su poslanici ljudi koje je Allah Đelešanhu samo odabrao između ljudi i zadužio za tako časnu ulogu, a ta je prenošenje objave i upute drugima. Braćo i sestre, veoma je važno da imamo pravu predstavu o poslanicima, onako kako je to Allah Đelešanuhu objasnio u Kur'an i Kerimu i poslanik, sallallahu alaihi ve selleme, u svojim hadisima. Dakle, poslanici nisu posjedovali ni jednu od osobina božanstva, nisu nikakva udjela imali u svemiru, nisu nikome mogli štetu ili korist donijeti ukoliko to Allah Đelešanuhu ne odredi.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 A da sam znao gajb, da poznam nepoznato, ja bih onda sebi pribavio razne koristi i ne bi uopće nikakve štete trpio. Međutim, ja sam samo onaj koji opominje i radosne vijesti donosi narodu koji vjeruje. U drugom ajetu Allah Đelešanhu kaže Alimul gajbi fala yudhiru ala gajbihi ahada. Onaj koji gajb poznaje i kojeg nikome ne otkriva illa man irtada min rasulin fa innahu jasluku min bejni jedejhi u min khalfihi rasada. Izuzev one među poslanicima s kojima je on posebno zadovoljan i kojima on od toga nešto otkrije. Dakle, dužni smo vjerovati da su poslanici odabrani ljudi i od strane Allaha Đelešanuhu zaštićeni i sačuvani, ali isto tako da ne posjeduju osobine božanstva i da nemaju nikakva udjela u odredbi i onome što se dešava na globalnom planu u cijelom svemiru. Kada je u pitanju dostava objave od strane poslanika, rekao sam da smo dužni čvrsto vjerovati da je svaki od njih pojedinačno svoju misiju na tom planu u najboljem mogućem svjetlu uradio na najbolji mogući način realizovao. Dakle, nema sumnje da je bilo koji od poslanika bilo šta od objave zatajio ili eventualno preinačio, nego naprotiv, dužni smo čvrsto vjerovati da su svi oni bili u dostavljanju objave potpuno povjerljivi, pouzdani i da su to uradili na najbolji mogući način. Allah Đelešanuhu, kada govori o poslanicima koje po imenu u Kur'anu spominje, o svakom od njih govori u tom smislu. Allah Al-Shanu kaže Vadkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqa al-wa'di wa kana rasulan nabija i spomeni u knjizi Ismaila zaista je on bio iskren iskrena obećanja wa kana rasulan nabija i bio je poslanik vjerovjesnik a o Ibrahimu a.s. Allah Al-Shanu kaže Vadkur fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqa nabija i u knjizi spomeni Ibrahima zaista je on bio iskreni poslanik Isto tako Allah Đelešanuhu govori i o ostalim poslanicima, svi oni zajedno su bili potpuno iskreni i dobronamjerni i svoju zadaću na najbolji način uradili. Braćo i sestre, dužni smo vjerovati da je Allah Đelešanuhu podržao svoje poslanike u njihovoj zadaći, tako što im je podario muđize, nadnaravna djela i dokaze kojima su oni potvrđivali istinitost svoga poziva – Šta su to muđize? Muđize ili čuda su nadnaravna dijela koja je Allah Đelešanuhu davao poslanicima kao potvrdu za istinitost njihovih tvrdnji. Naime, kao dokaz protiv onih koji su ih nijekali, koji nisu vjerovali u njihov poziv, Allah Đelešanuhu je dao da u pojedinim situacijama poslanici urade nešto što je bilo neobičajeno što nije u granicama ljudskih mogućnosti samo kao dokaz njihove ispravnosti i istinitosti njihovog govora. O muđizama poslanika ne bih puno govorio, poznato je da su bile mođize svih poslanika mnogobrojne i sam Muhammed sallallahu alaihi wasallam je imao dosta mođiza od strane Allaha Đelešanuhu kojima je bio počašćen i podržan, postoje kompletna dijela koja su napisana na tu temu o muđizama poslanika sallallahu alaihi vseleme, koje mi obično dijelimo u dvije glavne vrste, to su osjetilne i razumne. Osjetilne muđize, dakle muđize koje je Allah Đelešanuhu slao u konkretnim slučajevima. Tako jedne prilike je poslanik sallallahu alaihi vseleme jednog beduina zvao u islam, zvao u vjeru u Allaha Đelešanuhu, a ovaj to odbio rekavši mu ja ti mogu povjerovati da si poslanik, da govoriš istinu, samo ako uspiješ narediti da ti se ova biljka, ovo drvo ovdje koje vidim pokloni. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme Allahovom dozvolom pozvao to drvo koje je prišlo na takav način što je ostavilo iza sebe trag, zemlju, rupu u kojoj su bile njene žile i došla do poslanika sallallahu alejhi ve selleme i naklonila se njemu i na takav način je Allah Đelešanuhu dao poslaniku sallallahu alaihi vseleme da potvrdi istinitost i da udovolji molbi tog beduina kako bi prešao na islam. Kada je to vidio, on islam prihvata i na takav način se dakle uvjerava da je poslanik sallallahu alaihi vseleme podržan od strane svešnjeg Allaha Đelešanuhu i da istinu govori. Tih muđiza je bilo dosta, i one su poznate u knjigama koje govore o životopisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Sve ovo što smo do sada govorili o poslanicima se odnosi na sve poslanike zajedno i svi su oni jednaki u svemu tome. Međutim, dužni smo vjerovati da je Allah Đelešanuhu posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame odlikovao posebnim osobinama i da ga je odabrao nad ostalim ljudima pa čak i nad ostalim poslanicima. Zato smo dužni čvrsto vjerovati da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam najbolje i najodabranije stvorenje uopće, najodabraniji čovjek koga je Allah Đelešanuhu stvorio i da se on ističe svojim vrlinama i osobinama, svojim blagodatima koje mu je Allah Đelešanuhu podario čak i među poslanicima. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع يا سم برواك ljudi na sudnjem danu ili ja ću biti prvak ljudi na sudnjem danu i prvi čiji će se kabur otvoriti i prvi koji će šefaat činiti i prvi čiji će šefaat biti primljen. U drugom hadisu poslanika sallallahu alaihi ve selleme stoji Inna Allaha stafa kinana من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم زايستا يا الله جل شانه أدبرو بلمة كنانة أد potomak Ismaila, a zatim među njima odabrao Kureševiće, a onda među Kureševićima odabrao Benu Hašim, a onda iz Benu Hašima odabrao mene, kaže poslanik صلى الله عليه وسلم I mnogi drugi hadisi govore o ovoj temi i ukazuju na činjenicu da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme najodabraniji čovjek i da je najodabranije stvorenje Allaha dželle i to smo dužni potpuno prihvatiti i vjerovati i to ubjeđenje nas obavezuje da imamo poseban odnos prema njemu Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme našem posljednjem poslaniku Vjerujemo da Muhammed sallallahu alaihi ve selleme nikada nije učinio širk, nije učinio seždu bilo kakvom kipu ili bilo šta drugo što ga odvodi od vjere u jedinog jednog svevišnjeg Allaha Đalešanu i da nikada u svome životu nije počinio ni veliki ni mali grije. Vjerujemo isto tako da je Muhammed sallallahu alaihi ve selleme posljednji poslanik, Allah dželle Đelešanuhu kaže Ma kana Muhammedun eba ahadin min rijalikum, Walakin Rasul Allahi wa khateman nebijin Wa kane Allahu bi kulli šajin alima Muhammed nije bio otac nikog od vas Nego je Allahov poslanik i posljednji među poslanicima Wa kana Allahu bi kulli šajin alima A Allah Đelešanuhu zaista sve zna Ovo je jasan dokaz iz Kur'ana Kerima Da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme posljednji poslanik Isto tako vjerodostojnim hadisima sam Muhammed sallallahu alejhi ve selleme govori o toj činjenici. U jednom od njih stoji مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme za sebe Primjer mene i ostalih poslanika je kao primjer čovjeka koji je sagradio jednu lijepu zgradu i upotpunio, izuzev jedne cigle na jednom čošku koju nije postavio. Pa su ljudi obilazeći tu zgradu govorili, čudeći se njenoj ljepoti, zašto i ova cigla nije postavljena. Poslanik s.a.v. kaže, ja sam ta cigla, ja sam zadnji poslanik. Zato sve tvrdnje o poslanstvu nakon Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme kategorički otpadaju i one se ne prihvataju. Sam Muhammed sallallahu alaihi ve selleme je pojasnio i nagovijestio da će se pojaviti mnogi lašci koji će za sebe tvrditi da su poslanici nakon njega, ali mi to sve kategorički odbacujemo i to Allah Đelešanuhu nikome neće podariti jer je Muhammed sallallahu alaihi ve selleme kao što vidimo u istinu posljednji poslanik. poslanik. يطير ويبيد الظلم إنا لنا نور اليقين كلنا عونا إلهي يا إله العالمين كلنا عونا إلهي يا إله العالمين U jednom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže innehu sayakunu fi ummati 30 kadhabun kulluhum yazumu annahu nabiy wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di Zaista će se u mom umetu pojaviti 30 lažaca. Svaki od njih će tvrditi da je poslanik. Zaista sam ja posljednji poslanik i poslije mene više neće biti poslanika. Dužni smo, braćo i sestre, isto tako čvrsto vjerovati da je poslanik, sallallahu alaihi ve selleme, vođa svih mutekija. Dakle, da je on najveći mutekija, da je najbogobojazniji, da je najjačeg imana i da on zaslužuje da bude uzor svima nama, da se u njega ugledamo u njegovom ponašanju i u njegovom vjerovanju. Kaže Allah Đelešanuhu, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Reci, ako vi Allaha volite, onda mene slijedite, a Allah Đelešanuhu će vas zavoljeti i oprostiti vam grijehe vaše. Wallahu gafurun rahim, zaista Allah prašta i on je milostiv. U drugom ajetu stoji فَلَا rabbika la يُؤْمِنُونَ حَتَّى yuḥakkimūka فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Tako mi gospodara tvoga, oni neće biti pravi vjernici sve dok tebe ne uzmu za sudiju u sporovima međusobnim, a zatim nimalo nelagodnosti u svojim grudima ne nađu nakon presude kojom ti presudiš i potpuno se njoj predaju. Ovo su ajeti u kojima nam Allah Đelešanhu naređuje da poslanika sallallahu alaihi ve selleme kao najodabranijeg, najboljeg među ljudima uzmemo za svog uzora. Nažalost, danas se sunnet, praksa, uzor poslanika sallallahu alaihi ve selleme pogrešno tumači, pa se uzima njegova praksa samo u ibadetima, u namazu, u, ne znam, zikiru i tako dalje. Međutim, trebamo shvatiti da je Allah Đelešanuhu poslao poslanika sallallahu alaihi ve selleme da uputu koja je sveobuhvatna, koja obuhvata sve segmente ljudskog života na ovom svijetu, pretoči u praksu. Zato smo dužni izučavati siru, životopis poslanika sallallahu alaihi ve selleme i njegov sunnet na takav način i iz tog ugla. Dakle, čvrsto vjerujući da je model života, stil života kojeg je on ponudio najispravniji i najdjelotvorniji za čovjeka na ovom svijetu. Zato smo dužni da izučavamo hadise poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji govore o njegovom ponašanju, moralu u svakom pogledu. Zatim o njegovom spavanju, o njegovoj izhrani. Hadise koji govore o poslaniku sallallahu alejhi ve selleme kao suprugu, kao vladaru, kao političaru, kao kadi, sudcu i tako dalje i tako dalje. Allah Đelešanuhu je htio da je poslanik sallallahu aleyhi ve selleme prošao kroz sve faze u kojima se može naći čovjek u životu na ovome svijetu. Niko ne može i nema pravo da kaže za sebe ja sam u posebnim prilikama i uslovima u kojima poslanik sallallahu aleyhi ve selleme nije bio, ja nemam za ovu priliku i za ovu situaciju rešenje u njegovom sunnetu. Naprotiv, Allah Đelešanuhu je dao i tako htio da poslanik sallallahu alaihi selleme bude prije svega jetim, siroče, da bude siromašan, da posle toga bude i trgovac, da se ženi, da bira sebi suprugu, da bude roditelj, da bude lider, da bude političar, da bude vojskovođa, da bude muhađir, da bude čak i pastir. Zato u istinu nema ni jedne prilike u kojoj se čovjek nađe ili može naći u životu na ovome svijetu a da mu u toj prilici, u toj situaciji ne može biti uzor poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Stoga sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme treba shvatiti u tom svjetlu. I ja često u posljednje vrijeme ističem parolu koju treba da prihvatimo svi da nam postane uistinu naša parola svakodnevna, a koja glasi imanski stil života jeste najbolja preventiva protiv svih bolesti, psihičkih i fizičkih, i najkraći put do uspjeha i na ovom i na budućem svijetu. U tom kontekstu treba ozbiljno shvatiti najnovija proučavanja islamskih alima koji su živjeli na zapadu i iskoristili te pozitivne tokove zapadne civilizacije i na takav način pristupili izučavanju sire života poslanika sallallahu alejhi ve selleme jedan od njih se bavio izučavanjem hadisa koji govore o ishrani poslanika sallallahu alejhi ve sellem sabroje sve hadise koji govore o ishrani poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta je to jeo, koliko puta dnevno, kako na koji način, kako je sjedio prilikom jela i tako dalje. Sve su to detalji koje je sakupio i na kraju izašao sa fantastičnim rezultatima koji su najbolja potvrda da je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme najispravniji put u ishrani čak. Tako, recimo, između ostalih rezultata je došao do činjenice da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u ishrani samo 10% koristio meso. Što bi značilo, prevedeno na našu svakodnevnicu, da je poslanik sallallahu alaihi veseleme samo dva obroka u sedmici imao s mesom. A mi znamo kako danas mi jedemo i koliko mesa trošimo, odnosno smatramo da obrok u kome mesa nema ni nikakav obrok. A medicinski je poznato da hrana životinskog porijekla negativno utječe na mnoge aspekte ljudskog organizma. Zato je i kako potrebno da na takav način priđemo sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, njegovoj praksi i da je usvajamo u svakom segmentu našeg života i da ćemo tako realizirati uputu Allaha dželle šanuhu u svim njenim segmentima. Naime, mi znamo da nas medicina tvrdi da je preko 85% ili čak 90% bolesti uzrok upravo ishrana ili stomak naš počeši od prejedanja i od svakakve hrane koja se unosi u organizam. Zato jeste rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ma mala ibn Adam vi'an sharra min batnihi." Čovjek ne može napuniti goru posudu od svoga stomaka. A mi danas patimo od debljine, od viška kilaže, što je bolest sama za sebe, koja lančano prouzrukuje druge bolesti, A kada bi se pridržavali samo jednog hadisa na tu temu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ne bi imali problema s te strane, a to je svima nama poznati hadis u kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da trebamo odrediti za hranu samo thuluth, samo trećinu svoga stomaka, a trećinu za zrak i treću trećinu za disanje, za vazduh. Dakle, opet da pojasnim, nikada se ne najesti, jer sitost jeste problem i izvor i fizičkih i psihičkih bolesti nikada se ne najesti, nego samo jesti da se utoli glad, odnosno uvijek biti polusit ili ako hoćete polugladan. To je najprirodnije i najnormalnije stanje, ali nažalost mi ne znamo prestati dok se ne najedemo, odnosno počesto ne prenajedemo. To je, braćo i sestre, veoma važno usvojiti i znati da je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme sveobuhotan i da se odnosi na svaki korak u našem životu. Dalje smo dužni vjerovati da je Allah Đelešanuhu poslao Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme kako svim ljudima, isto tako i svim džinima. Govorili smo prošli puta nešto o džinima i bitno je znati da se objava Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, da se Kur'an odnosi podjednako kako na ljude, tako i na džine. Allah Đelešanuhu kaže, govoreći o džinima njihovim riječima, Ja qaumena ajibu da'i Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adabin alim. O narode moj, o narode naš, odazovite se Allahovom dželešanuhu pozivu i povjerujte u njegovog poslanika. Allah će vam oprostiti grijehe vaše i zaštititi vas od žestoke patnje. U drugom ajetu Allah šanhu kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ zaista smo mi tebe poslali svim ljudima da opominješ i radosne vijesti donosiš, ali većina ljudi to ne zna. Ovo su ajeti koji jasno upučuju na to da je Allah Đelešanuhu poslao Muhammeda sallallahu alaihi selleme i džinima i ljudima. U hadisu poslanika sallallahu alaihi selleme stoji Fuddiltu ala l'anbija'i bi sit, utitu džavami al kelim, ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme ja sam odlikovan nad ostalim poslanicima sa šest stvari data mi je posebna moć izražavanja dakle posebna sposobnost govora zatim sam potpomognut strahom koga Allah dželle šanehu uliva u srca neprijatelja wa uhillat li al-ghanaim i dozvoljen mi je plijen Zatim je cijela zemaljska kugla učinjena džamijom, odnosno mešidom za klanjanje i čistom. Poslat sam svim stvorenjima i sa mnom je završen proces poslanstva. Braćo i sestre naših poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme koje krase ove osobine koji se odlikuje spomenutim odlikama dužni smo voljeti više nego sami sebe, više nego svoju rođenu djecu i svoje roditelje. To je isto tako veoma važno znati. Istinski iman vjernika se ogleda u tome da on svojom praksom, svojim životom potvrđuje da daje prednost Allahu Đelešanuhu i njegovom poslaniku nad svemu u svome životu, nad samim sobom, svojom porodicom i svemu što mu je u životu drago. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Zaista vi nećete biti pravi vjernici sve dok vam ne budem preći od vaših roditelja i djece vaše i od svih ljudi. Poznat je slučaj Omera radijallahu anhu koji je došao u poslaniku sallallahu alaihi veseleme nakon što je čuo taj hadis i rekao mu Tako mi Allaha, Allahu poslaniće, zaista te ja više volim od svega na ovome svijetu izsev samoga sebe. A onda poslanik sallallahu alaihi veseleme kaže Ne, Omere, sve dok ti ne budem draži od samoga tebe. Pa Omer, vrli Omer, radijallahu anhu, na to reče, tako mi Allaha, Allahu poslaniće, od ovog momenta si mi draži i od samoga mene. A tada poslanik, sallallahu alaihi sallam, kaže, tek sada, o Omere, si dakle postigao pravi iman. Koliko mi istinski dajemo prednost poslaniku, sallallahu alaihi sallam, nad ostalim u našem životu, svako od nas najbolje zna. Koliko kada upisujemo svoje dijete, recimo, samo jedan primjer konkretan, u srednju školu, mislimo o tome hoće li dijete sačuvati svoj iman, hoće li dijete biti u situaciji da voli poslanika sallallahu alejhi ve selleme i praktikuje njegov sunnet, njegov pravac, njegovu uputu u toj školi ili će ga ta škola odvesti od pravog puta i od uzora poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Odnosno koliko uopće razmišljamo da li će u odrenoj školi manje biti izloženi iskušenjima ili više. Dakle, koliko dajemo prednost vjeri Allahu Đelešanhu i poslaniku nad ovodunjalučkim interesima, kao što je običajeno, upisujemo djecu u onu školu koju smatramo boljom, kvalitetnijom, posle koje će moći naći bolji posao i tako dalje i tako dalje. Dakle, na jednom običnom iskušenju padamo i dajemo prednost nečem drugom nad ovim stvarnim vrijednostima o kojima govorimo. Dakle, davati prednost Allahu Đelešanuhu i poslaniku sallallahu alaihi ve selleme nad svemu. Kada je u pitanju poslanik sallallahu alejhi ve selleme, njega je Allah dželle šanuhu podržao mu'džizama. Najveća mu'džiza poslanika sallallahu alejhi ve selleme je svakako Kur'an kao vječiti izazov, izazov svim ljudima do sudnjega dana da načini nešto slično, ali svakako oni to neće moći i taj izazov i danas stoji i pored napretka tehnike i ostaloga kompjuterizacije, ljudi nisu u stanju da napišu da načine bilo šta slično Kur'anu, pa čak ni jedan ajet, ni jedan suret. Taj izazov stoji i dan danas svim nevjernicima svijeta, ali se nikada na taj izazov neće odazvati jer je to nemoguće jer je Allah Đelešanuhu sačuvao Kur'an od izmjene i od toga da neko napiše nešto što može biti slično Kur'anu. Allah Đelešanuhu kaže وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ upućuje Allah Đelešanuhu izazov svim ljudima, ljudima svih vremena, pa kaže, ako vi sumnjate u ono što smo mi objavili u našem robu, onda vi donesite barem jednu suru sličnu njegovoj i pozovite na tom planu u pomoć koga god hoćete mimo Allaha Đelešanuhu ako istinu govorite. A ako to ne budete uradili, a sigurno nećete uraditi, onda se bojite vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje koja je pripremljena onima koji ne vjeruju. Dalje, braćo i sestre, vjerujemo da je Allah Đelešanuhu podario i osjetilne muđize koje su bile mnogobrojne poslaniku, sallallahu alaihi ve selleme, kao što je cijepanje mjeseca, dakle razdvajanje mjeseca, zatim nazivanje selama od strane kamenja poslaniku sallallahu alaihi sallam, plač i jecanje panja s koga je vazio kad mu je mimber napravljen, izviranje vode iz njegovih prstiju sallallahu alaihi sallam, zatim hrana koja je bila veoma mala, koja nije bila dovoljna ni jednom čovjeku, je Allahom Đelešanuhu dozvolom nakon njegove dove bila dovoljna da se zasiti velika grupa ashaba kao što se to dešavalo u više slučajeva. Zatim otrovana ovca pečena koja je progovorila da je otrovana, zatim oblak koji ga je stalno pratio i pravio mu hlad još prije njegovog poslanstva, zatim mlijeko koje je Allah Đelšanhu dao u vimenu ovce koja je bila presušila, koja je bila bolesna i mršava, uopće mlijeka nije imala i tako dalje. Mnogi od slučajeva koji su poznati u knjigama koje govore o muđizama poslanika sallallahu alaihi wasallam. Braćo i sestre, mi jednostavno vjerujemo da je Allah Đelešanuhu poslanika sallallahu alihi wasallame podržao jasnim dokazima koji su nepobitni, dokazima u njegovom ponašanju, u njegovom moralu, u njegovom životu, koje su vidjeli svi oni koji se sa njim barem jednom sreli. Allah Đelešanuhu je poslaniku sallallahu alihi wasallame podario i lijep izgled, fizički izgled, dakle njegovo tijelo, njegov izgled je bio dovoljan kada ga neko sa strane pogleda da kaže da je to posebno odabran čovjek, odnosno kao što su mnogi kazali da je to poslanik iz prvog susreta sa njim. Allah Đelešanuhu je omogućio poslaniku sallallahu alaihi selleme da kompletan Kur'an u svoju praksu sprovede. Zato jeste Aisha radijallahu anha rekla kada su ju pitali o tome kakvo je ponašanje bilo poslanika sallallahu alaihi selleme, ona je rekla kane hulukuhul Kur'an, njegovo ponašanje je bio Kur'an odnosno u svakom njegovom gestu si mogao prepoznati kuranski ajet ili imperativ od imperativa Allaha Đelešanu. Poslanik sallallahu alaihi ve selleme je posjedovao najpozitivnije osobine koje čovjek može posjedovati. Bio je darežljiv, mnogo dijelio je metak, bio je skroman u dunjalučkom pogledu, bio zadovoljan sa malim, nije štedio, bio je izuzetno rječit, imao je posebnu moć izražavanja, moć da sa vrlo malo riječi kaže velike misli koje su bile izuzetno sadržajne. Bio je blag, praštao ljudima, nije se srdio, nije se ljutio, izuzev kada je u pitanju Allahu Đelšanu hak, kada su u pitanju Allahu Đelšanu propisi njegova vjera. Bio je izuzetno blag, ponizan prema braći vjernicima, obožavao Allaha Đelšanu i u ibadetu bio ustrajan, bio daleko bolji od ostalih i više ibadetiju nego drugi. I na kraju svi znamo za slučaj kada je Herakle pitao Eba Sufjana, koji još nije bio primi islam, o poslaniku sallallahu alaihi ve selleme, a ovaj odgovarao kako je Ebu Sufjan posvjedočio sve najbolje o poslaniku sallallahu alaihi ve selleme, iako mu je tada bio neprijatelj. Naime, ovaj slučaj prenosi Buharija u svom sahihu, u svojoj zbirci hadisa, na sljedeći način. Herakla je upitao ko je od vas najbliži porodu Muhammedu. Ebu Sufjan je odgovorio, ja sam najbliži porodu njemu. A onda je Herakle rekao, primaknite ga meni, a onda dajte da ostali to slušaju, pa ću ga ja pitati, a on odgovarati, a ako nešto slaže, onda ga ispravite. Kaže Ebu Sufjan, prvo što me je upitao bilo je kakvog je porijekla Muhammed među vama, pa sam odgovorio, on je uglednog porijekla među nama. Je li iko među vama prije govorio ovo što on govori? Ne, rekao. Je li neko od njegovih djedova bio car? ne. Da li ga slijede bogati ljudi ili siromasi? Siromasi. Da li se povećava njihov broj ili se smanjuje? Povećava, reko. Desi li se da se iko od njih odmetne iz nezadovoljstva prema svojoj vjeri, nakon što je prihvati? Ne, reko. Jeste li ga optuživali za laž prije nego što je rekao ovo što sada govori? Ne. Da li vara? Ne. A mi smo sada pod jednim ugovorom s njim i ne znamo šta će uraditi. Ebu Sufjan veli, nisam uspio ništa drugo ubaciti iz ove rečenice. Herakle reče, jeste li se borili protiv njega? Da, reko. Kako je tekla vaša borba protiv njega? Reko, borba između nas je bila naizmjenična. Nekad on nas potuče, a nekad mi njega. Šta vam naređuje? Reko, naređuje nam da obožavamo samo Allaha i da mu ne pripisujemo druga. Da ostavimo ono što govore naši roditelji. Da obavljamo molitvu da budemo iskreni, čedni i pažljivi prema svojoj rodbini. Tada on reče svom prevodiocu, reci mu, pitao sam te o njegovom porijeklu, pa si odgovorio da je on časnog porijekla među ovama. Tako je sa svim poslanicima. Oni se biraju iz uglednih porodica. Pitao sam te da li je iko od vas prije njega govorio nešto slično, pa si odgovorio da nije. Da je iko prije njega tako nešto govorio, ja bih rekao da on zagovara nešto što je već bilo. Pitao sam te da li je neko od njegovih predaka bio kralj pa si rekao da nije. Da je neko od njegovih predaka bio kralj, ja bih rekao da on traži carstvo svojih djedova. Pitao sam te, da li ste ga optuživali za laž prije nego što je rekao ovo što sad govori, pa si rekao da niste. Ja sam odmah uvidio da on nije mogao biti iskren prema ljudima, a lagati na Allaha. Pitao sam te da li ga slijede bogati ljudi ili siromasi, pa si odgovorio da ga slijede siromasi. A siromasi su uvijek bili sjedbenici poslanika. Pitao sam te da li se njihov broj povećava ili smanjuje, pa si rekao da se povećava, a takav je iman sve dok se ne upotpuni. Pitao sam te da li se iko od njih odmetne od svoje vjere iz nezadovoljstva prema njoj nakon što ju je prihvatio, pa si rekao da to niko od njih ne čini, a to je znak imana čija toplina uđe u srca ljudi. Pitao sam te da li vara, pa si odgovorio da ne vara, a to je osobina svih poslanika, oni nikada ne varaju. Pitao sam te šta vam naređuje, pa si rekao da vam naređuje da obožavate samo Allaha i da mu ne pripisujete druga. Zabranjuje vam da obožavate kipove. Naređuje vam da obavljate molitvu, da budete iskreni i čedni. Ako je istina što si rekao, on će zasigurno zavladati i ovim mjestom na kome su sada moje noge. Ja sam znao da će se on pojaviti, ali nisam znao da će biti jedan od vas. Kada bih znao da ću stići do njega, sada bih krenuo na put da se sretnem s njim, a da sam kod njega, noge bih mu saprao. Ovo je svjedočba jednog velikana tadašnjeg kralja koji nije bio musliman, svjedočba da je moral ponašanje poslanika sallallahu alejhi ve selleme upravo najveći dokaz njegovog poslanstva. Braćo i sestre, molim svevišnjeg Allaha dželle šanuhu da nam podari milosti da budemo od onih koji će izučavati životopis, praksu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i uspjeti da je prenesu na svoju stvarnost na našu realnost i na takav način izvrše svoju zadaću i upotpune svoj iman davajući prednost u ljubavi Allahu Đelešanuhu i poslaniku sallallahu alaihi selleme nad našim sitnim ovodunjališkim interesima. Amin. Wa sallallahu ala nebina Muhammed.